Среќен сум да што сум тука, ова е мојот прв пат да бидам во Македонија. До сега овде е запознав многу љубезни, пријатни луѓе. Утрово излегов на прошетка и поздравив неколку луѓе кои што ги сретнав попат и кои што и тие исто така ми отпоздравија. поздравија. Uh, uh, Знаеме дека е многу тешко во многу земји кај што се зборуваат различни јазици и сите тие да се научат. So Но веруваме дека како еден ден, кога се ќе биде завршено, ќе зборуваме само еден јазик на небо. Го очекувам тој ден. Каде што ќе има среќа, мир, напредок, без болести, без смрт, без било какви неволи, току среќа, и живот вечер. Вечерва ќе проучуваме заедно со вас една многу важна тема. Uh, и пораката што ќе чуеме ни доаѓа од втората книга на царевите, 17 та глава. I want you to leave the Bible open in the chapter 17, starting from verse 24. Значи, отворете ги вашите Библии во втората книга за царевите, 17 глава, каде што ќе почнеме да читаме од 24 стих. I know there are many of us, Знам дека мнозина од вас сте ги читале овие текстови порано looking, these passages was a very open panorama picture in the Bible. Меѓутоа, во овие текстови што ги прочитаме, ќе ни се отвори една широка панорама во Светото Писмо. Because we need to understand what did the Bible reveal to us in these passages today. Потребно е да разбереме што е тоа што денес Библијата ни, ги, ни го открива од овие неизени текстови. And as I was reading in this particular chapter about uh, three weeks ago, И читајќи ја ова конкретна глава од Библијата пред отприлика три седмици, the Lord revealed to me a very important message for today's day, condition of the church. Господ ми откри една многу важна порака за денешната духовна состојба на црквата. We are going to uh, take three, three sections from these passages that have to do with the condition of the church today. Значи, ќе погледнеме три одсека од овој текст, кои што се занимаваат со духовната состојба на црквата денес. So when we finish this particular chapter, you are going to have a better understanding about 2 Kings chapter 17. Значи, штом вечерве ќе го завршиме ова проучување на оваа глава, верувам дека ќе имате многу добро и јасно разбирање за втора книга на царевите, 17 глава. So we are going to look at these passages, but before we begin, I'd like to have a word of prayer Значи, ќе ги погледнеме овие стихови, но пред да започнеме, би сакал со вас да упатам една молитва. So let us then kneel together in prayer. Заклekаме сите заедно на молитва. Precious, lovely Heavenly Father, we come to you this evening, Sabbath day. Lord, prepare our hearts and minds to receive the lessons of this evening. Guide us, direct us, so we can comprehend the message of this evening and make this message of today part to utilize the topic of tonight as much as possible to apply whatever we need to apply to our life, to serve you better, to understand you better, to walk closer with you by prayer So as we look in and verse 24, we have here a mixed multitude. Во 24-тиот стих од оваа глава гледаме една мешавина од многу луѓе, од едно множество. So Значи таму каде што постои мешано мнозинство, ќе имате и мешано богослужение. you read on verse you read verse 24, it says, And the king of Assyria brought men from Babylon and from Cuta and from Alba and far and from Hamath and from Sephardim and placed them in the cities of Samaria and sped of the children of Israel. Значи, овде читаме во 24 стих, дека Асирскиот цар, царот на Асирија, доведе луѓе од Вавилон и од Кута, и од Ава, и од Хамат, и од Сефарваим, и ги насели во самаријанските градови, наместо Израеловите синови. And there says, and so that was at the beginning, on their dwelling there, that they feared not the Lord. Therefore the Lord sent lions among them, and which thought some of them. 25 стих вели, и бидеќи во почетокот, кога се населија таму, тие не го почитуваа Господа, тогаш Господ им испрекаше лавови што ги давеа. Забележавте нешто тука? Господ испрекаше лавови Зошто? Зато што не го почитувале Господа. Ние знаеме што значи да се боиш од Господа, да имаш страв Божји, односно да го немаш, значи да не го почитуваш Господа. Uh, society who misinterpreted this first verse when we said, do not fear the Lord. I mean, do not scare the Lord. <laughs> Значи, денешното обшество погрешно ги толкува овие зборови, кога се вели, ако некој не се бои од Господа или нема Божи страв, тоа значи дека тој не е испаничен од Господа. Значи, Божиот страв значи подразбира а, обожување, подразбира Почит подразбира страво почит кон Господа. Знаете, дозволите да ми кажам, во септември 2001 година, американците 11 септември го нарекуваат 9-11. I was Во тоа време јас бев пастор на една црква во Калифорнија. И членството на таа црква, каде што јас служев, беше 350 верници. every worship service we have between 190 and 200. Значи, од прилика на богослужение доаѓа помеѓу 190 и 200 души. Меѓутоа, после 11 септември имавме полна црква. Не постоја празни седишта во црквата. Then I heard in the radio and that there was not enough Bibles in the store for the people. Тогаш слушнав на радио, на вести, се кажуваше дека немаше доволно Библии во книжарниците за луѓето што ги бараа. Church, but every denomination, there was a newspaper and in the television, Не само адвентистичките цркви, туку црквите од сите деноминации, како што се кажуваше на вести на телевизија, сите биле полни со луѓе. Значи, таа седмица <laughs> беше еден вид Божи повик за сите христијани во Соединените Американски држави there was administration for the Lord, the family, for the children, and everyone has a Bible. And you walk in the street, you see people carrying the Bible. Значи во црквата каде што служев и каде што седев, сите семејства беа на свое место со своите деца, држат Библија во рака, на улица може да се видат луѓе со Библија во рака. Но поминаа два и пол, три месеци од тогаш, Then the Bible, the, they started seeing less and less people on the street carrying Bibles. Тогаш почна се помалку и помалку луѓе на улиците да носат Библии со се. И од нашите 350 верника во црквата почна бројот да се намалува постепено на 300, на 250 и повторно спласна на оние 190-200 души редовно секоја сабота. So, that type of reaction for the, uh, uh, the nation, all the nation, the way they react, that was really a sincere for God, sincerity Дали мислите дека таквата реакција со која што нацијата значи, реагираше на настаните од 11 септември, можете да ја наречете искрена реакција пред Господа? They react because of the circumstances Значи, тогаш луѓето реагираа само заради околностите. И ние исто така реагираме, односно почнуваме да се приближуваме кон Бога, тогаш кога некои околности ќе не принудат. So as things beginning to settle, things beginning to be again normal, then you begin to go and continue, revive your own habits, your own activity, and you go back and do the same routine. Меѓутоа, кога ситуацијата, околностите кои што не принудиле да му се приближи на Бога, ќе спласнат некако и ситуацијата ќе се нормализира, тогаш и ние исто така спласнуваме. Јас бев сведок на тоа што случуваше во Соединетите Американски држави. Затоа, читајки ги овие стихови, некако можем да го поврзам тоа, Затоа што тука читаме дека Господ им испракеше лавови, затоа што тие не го почитуваа Господа. Значи, стихот вели тие не го почитуваа Господа, тогаш Господ им испракеше лавови што ги давеа. Um, uh, Wherefore, they spoke unto the, unto the king of, of Assyria, saying, The nation which thou hast removed, O God, and, and placed in the cities of Samaria, know not the, the matter of the God of the land, of this land. И потоа читаме во наредниот стих, дека му јавија на асирскиот цар и му рекоа, народите што си ги преселил и населил во Самаријанските градови, не го знаат законот на Бога од таа земја, и затоа тој им испраќа лавови и ете, тие ги дават, зашто не го знаат законот на Бога од онаа земја, или англиска треба да вели обичаите на таа земја. of you a earthquake took place in Japan of 8.9 and tsunami came over and they said the Не би сакал да звучам како некој што изрекува суд над некого, меѓутоа, колко мене од вас дознавте дека утрово се случи еден страшен, катастрофален земјотрес кој што предизвика и цунами бранови во Јапонија. Дали се скјавате на земјотресот од Хаити, Лани? Јас сум бил во Хаити. Сум бил, значи, во Доминиканската република, соседната држава, што е на истиот остров. И во главниот град на Хаити, таму се наоѓа еден голем кип, еден столб на пагански бог, каде што луѓето се кланјат, го обожуваат. So, all the witchcraft that the nation practices They built the the altar and there is a sign that they worship that God. Се работи за нација која што во која што има најмногу спиритизам, магии, волшебништво, вуду и сето тоа тие го практикуваат на еден голем олтар на тој пагански бог. The whole nation around the worship the wrong gods, but primary and uh, And God's location was the most, most of those idol worshippers right there in the land, in that piece of, uh, of the territory of Haiti. Значи, иако целата нација, така да речем, била паганска, сепак, оние што најмногу значи, го практикувале ова идолопоклонство, се наогеле на тоа парче земја, кое што било погодено со земјотрасот во, во Хаити. So, It's not right deal with the statue was a uh, 7.3 that went to all the nations. 7,3 степени според Рихтеревата скала, епицентрат на тој земјотрес беше токму на самата таа идолска статуа во центарот на градот. И сето тоа сега е уништено, сето тоа е претворено во урнатини. Што не кажува сето ова нам денес? Сето тоа ни кажува дека Господ наблюдува, гледа што се се случува било каде во светот. many, many was even the word of God a missionary. Значи, имало многу мисионери, кои што и пред тоа ја посетува оваа нација, одеа во Хаити за да го проповедаат Словото Господово, меѓутоа сите тие беа одбивани од жителите на Хаити. So, here is a passage, we'll continue reading on verse 32 on 2 Kings 17. Продолжуваме да читаме со нашиот текст во 32 стих од 17 глава. And it says so because of the circumstances, so they feared the Lord and made unto themselves of the lowest of them priests of the high places which sacrificed for them in the houses of the high places. Овде се вели во 32 стих, заради околностите, значи, лавовите, го почитува и Господа, меѓутоа го почитува и Господа и поставија од средината своја свештеници по нивните светилишта на високите гори и тие вршеа служба во нив. Дали забележувате нешто овдека? Who fit what they want to sacrifice, to give them worship, and to Значи, тие избираат своји свештеници, своји пастори, кои што ним им одговараат, за да им вршат таква служба, која што самите тие ја посакуваат. Бидеќи продолжуваме со 33 стих и тука читаме says, the Lord and serve their own gods after the manner of the nation whom they carry away from, from themselves. Значи во 33 стих читаме, тие го почитуваат Господа, но им служеа и на боговите своји според обичајот на народите, од чие што средина ги преселија. So what does it tell you here? That they do acknowledge required respect, but also they have their gods to worship. Значи, што ни кажува тоа? ова? Тие го признаваат единствениот вистински Бог, но си имаат и своји богови, своји божества на кои што им служат. So the fear, the respect, the God, Значи, ако ние Ако вие ја загубите вашата почит кон Господа, тогаш сето тоа ќе има за последица да правите и нешто друго, освен што ќе го признавате Него. Значи, затоа што немале страв Божји, тие направиле нешто друго, компромис во неговата црква. we see that today in the churches? Дали тоа денес се забележува, го гледаме во црквите? Не постои почит во богослуженијата. Значи, верниците повеќе не живеат таков живот дури во своите домови, кој што е според стандардите на Светото Писмо и на Духот на Пророќството, So therefore, the first passage, the first point that I wanted to highlight, but you see it is, they fear not the Lord. Значи, она што сакав најпрвин да го истакнам овде, е дека тие не го почитуваа Господа. Значи, затоа што не го почитувате Господа или немате страв Божи, вие почнувате да правите компромис. Because they said, in the passages that And verse 30, when they said that man from Babylon made their own gods. Man from this nation made their own gods, and they all worship to that. И можете да забележите, например, во 30-тиот стих, како вавилонците се направија еден свој бог, потоа жителите од Кута се направија свој нивен бог, и така натаму, а сите тие различни народи и племења сепак заедно во различни цркви се имаат различни типови на богослужение, како што нив им одговара. So Значи, штом ќе се загуби стравопочит кон Господа, тогаш се почнува со компромис. So no worship no life, do, activities, then you compromise in your life, you blend in for all kinds of denominations and all kinds of people, then the first step you're going to do is one, one more step, and that was, you know what that step is going to be, number three? Значи, кога ќе престанете да го почитувате Господа, ќе загубите страв Божи, тогаш почнувате да правите компромис, тогаш почнувате и да се мешате, да, да мешате работи од разни верски заедници, например, деноминации. И тогаш ќе направите еден дополнителен чекор. Знаете кој е тој чекор? И тогаш следниот чекор што ќе го направите е формализам. Значи, целото ваше богослужение ќе биде формалистичко, не од срце и душа, току само од устни. Well, look what he says on verse on verse eh, 34. Меѓутоа, видите што пише во 34 стих. Unto this day they do after the former manners of they fear not the Lord, neither do they after their statutes or after their ordinances, or after the law and commandment which the Lord commanded the children of Jacob, whom he named Israel. 34 стих. Тие постапуваат и до ден денес според обичаите своји. Не се плашат од Господа и не постапуваат по одредбите, ниту по обичаите, ниту по законот и ниту по заповедите што Господ им ги даде на синовите на Јаков, кому му го даде името Израел. So having a worship service according to the order that the gospel or the spirit of prophecy or the Bible teaches not to worship God. Значи, забележувате тука дека самото богослужение не се одвива според одредбите кои што ги налага Светото Писмо или Духот на Пророкството би рекле денес за тоа како треба да се одвива едно богослужение. Значи, да ги соединиме во една перспектива с овие три работи. Теми. Број 1, значи, ако изгубите страф и почит кон Господа, ќе почнете да правите компромис. Meaning, Што значи, ако загубите страв Божи, вие ќе почнете да практикувате една формална религија, формално, формалистичко богослужение во вашиот живот. So because you fear not the Lord, you compromise it, and the Bible says here, we, at that time, you have your own idols in your life. Штом немате страв Божи и сте компромитирани во вашиот живот, Библијата вели дека имате некои идоли во да. вас самите. Оне кој што се боел од Господа и имал страв Божи, тој ги остранил идолите од својот живот. Pastor Nunes, I do not have images in my phone that I worship. Меѓутоа, може би некој од вас ќе рече, пастор, Нунес, јас, јас немам дома кипови или слики на кои што им се кланјам. You watching programs, etc., all that. Take the time now for you being you reading the Word of God, that's an idol. And the Lord says you have no idol. You should love the Lord, you have the Lord your God, all your heart, all your mind, and all your soul. Значи, јас не зборам за такви кипови или слики во вашите домови, но сето она што во вашиот живот одзема повеќе време или му посветувате повеќе време од Божјата реч, тоа станува ваш идол во животот. Без оглед дали е тоа нешто го гледате или нешто што го слушате, програми на телевизија и било што едноставно што завзема прво место во вашиот живот. Дали имаме идоли во нашиот живот? Дали, например, ја обожуваме модата, музиката, Дали имаме некој посебен идол од глумците, например, или некој спортист, пејач? Значи, ако нешто, било што, ви вие му посетувате повеќе време или ви одзема она време што треба да го посетите на Господа со проучување на Словото, тоа представува ваш идол. Јас имав идоли. Јас порасна во Лос-Анджелес. Uh, uh, uh, addicted to the sport. И јас бев а, многу заразен, така да речам, со рагби. I can name the position, the, the front line, the center defense, and the quarterbacks, and the uh, wide receivers, and on and on. I can mention everyone from Los Angeles Јас можам, е да го преведеме тоа на наш футбол. <laughs> да ги се секевам. Значи, можам на, на имињата на сите бекови, центарфори, <laughs> напагачи, од а, мојот тим во Лос Анджелес, уште како дете. Затоа што ја самиот бев, а, значи, многу заразен со овој спорт и, сам, и самиот го играв. So since I was a kicker and football team, So uh, it will be constantly practice, constantly being active. But when I make that commitment to be God in my life, I reprogram my heart drive in my head and it is wiped away. Меѓутоа, јас, инако бев шутер во тимот, и дори самиот делев лекции за, за тоа како да се игра, но кога се посветив на Господа, решив сето тоа да го оставам и да го ставам него за на прво место во мојот живот. Recently, our Значи, не одам на едно неделно утро со жена ми, бевме в еден супермаркет, тоа беше отприлика за време на американскиот куп. и купувавме нешто за децата за јадење. And the young boy said, "So, sir, are you getting ready? to get all that food, to get ready to wash this food off?" And I go, uh "Huh?" Значи имаше таму а, едно, едно дете кое што помагаше во на, значи, намрниците што ги купувавме а, и едноставно предпоста, предпоставувајки не праша господине дали сега се тоа го купувате за да се подготвите да го гледате финалето Sunday is going to be the Super Bowl, the championship. I don't even know where, I don't even know who was playing. So there's so many little details, I look at them like, no, we and uh, Јас воопшто, воопшто не бев сесен дека баш таа недела требаше да се одржи финалето и едноставно му одговорив не, јас едноставно само со моето семејство да се подготвувам да го поменам времето со семејството. Зошто ви го велам сето ова? Бидеќи ние треба да се погледнеме себе си, за да видиме дали има некои идоли во нашиот живот. Да се биде во Царството Божио, значи да се следи Бог нон-стоп и да се нема никакви идоли во твојот живот. So I will read verse 35 on 2 Kings Ке продолжиме да читаме со 35 стих од втораца Царевите 17 глава. He says, with whom the Lord has made a covenant and charge them, saying, Ye, you shall not fear other gods, no bow yourselves to them, or serve them, or sacrifice to them. На 45 стих продолжува и вели, Господ со нив, значи со израелците, склучи завет и им заповеда велејки, не почитувајте други богови и не им се поклонувајте, немојте да им служите и не пренесувајте им жртви. Дали вие а, слушате музика, односно купувате, да речеме, цедиња од светот? Do you buy Или дали купувате мајци со надписи на познати клубови или играчи, например? Ако ги купувате овие работи, затоа што е, покажувате голема почет или ви се идоли овие личности или тимови во вашиот живот, вие жртвувате на други богови. Може би ке речете, јас не купувам ништо од сето тоа, меѓутоа јас а, ги гледам, но сето тоа исто така е идол, представува идол. Дали сакаме да го наследиме Божето царство? So Тоа што е тоа што треба да го направим? Изнајдеме начин начин кој што ќе не приближи кон Бога да се најде начин кој што ќе не направи зрели христијани и ќе не подготви за господовата жетва need to ourselves prioritize what do we want Затоа во нашиот живот треба да имаме приоритет, што е тоа што го сакаме. Значи, ако ваша прва приоритетна цел е да бидете подготвени за второто Христово доаѓање и за живот во Неговото царство, тогаш треба да се испитувате себе си, што е тоа, евентуално, во вашиот живот, кој што ве спречува да имате заедница со Господа, секој ден. So that God is worthy to be worshipped because it says in verse 36, but the Lord who brought you out out of the land of Egypt with great power and a straight and a strong arm out of Egypt. Овој Господ со кого израелците склучиле завет, бил достоен за нивното обожување и служење, затоа што тој е Господ кој ве изведе, читаме во 36 стих, Господ кој ве изведе од египетската земја со голема сила и цврста рака. Него почитувајте го, So the Bible says here that this is the God you need to worship, this is the God you need to respect, this is the God you need to reverence, this is the God who you need to spend your time. Че Библијата со други зборови ни вели, ова е оној Бог кој што треба да го обожувате, кому што треба да му се кланјате, кому треба да му служите и со кого треба да, кому треба да посветите, да го посветите вашето време. So you need to find the time and the way to be more connected daily uh, with God, walking with the Lord, and learning from the scriptures how to understand better each day the Lord. Зато треба да најдете начин, секој ден, да ги истражувате писмата, за да разберете која е Божијата волја од нив и да му служите на Господа. Says, you worship, and to him shall he do sacrifice. Тука се вели во овој стих, не го почитувајте го, не му поклонувајте му се и не му принесувајте му жртви. Verse 37 стих вели, одредбите и наредбите, законот и заповедите што тој ги напиша за вас, трудете се да ги исполнувате преку сите дни и не почитувајте други богови. God, God, God, and И не плашете се од други богови. А 39 стих вели, Почитувајте го само Господа вашиот Бог, и тој ќе ве спаси од рацете на сите ваши непријатели. So what do we need to do for God or to gain God's protection, or to gain an, a life insurance for the Bible, what do we need to do? Значи, што е тоа што треба да го направиме за да стекнеме едно животно осигурување од Библијата, Божјата заштита? Then comply what God says in the strategies. Значи, да го почитуваме она што Господ го заповедал во овие текстови. И Господ ќе обезбеди нон-стоп заштита, 24 часа, 7 дена во седмицата, во вашиот живот. Дали го сакаме Бога во нашиот живот, во нашите животи? you need to follow it, the form and, and, and fill it out the form. If you don't fill it out the form correctly, and you not make the requirement of insurance, you're not going to get insurance for your car. Например, ако треба да осигурате автомобил, вие треба да испополните еден формулар, например, и ако не го пополните исправно, а, значи не ги исполните тие услови што се бараат таму, вие нема да имате осигурување за вашиот автомобил. So the same way with God, if we God, we, we want totally protection from God, we need to comply with the law. Исто и со Бога. Ако сакаме да имаме целосна заштита од Негова страна, треба целосно да му бидеме послушни. Daniel. was Да значи, се секавате, имаше еден декрет во времето на пророкот Данијел, кога Данијел требал да биде фрлен во лавовската јама, меѓутоа, затоа што тој се боел од Господа и сакал него да, да му служи, што направил Господ? Господ го заштитил од лавовите. Шабра на го пара да because they were part of the astrologers, magicians upon that group. And the king says, if you not reveal the dream to me, I'm going to cut the head of all of you. And Shadrach, Meshach, and Abednego was upon the group. And then you pray and then tell Shadrach, Meshach, and Abednego to pray to God, that God they are going to deliver them. Исто така порано, значи Даниел и неговите тројца друг- другари Седрах, Мисах и Авденаго биле дел од тие а, цареви вражачи или астролози, на кои што царот им рекол дека ќе им ја скине главата, ако не му го протолкуваат сонот, што тој го побарал од нив, Значи и тие биле во опасност да бидат погубени заедно со останатите, па затоа Данијел и Седрах Мисах и Авденаго решеле заедно да се молат на Господа. When the decree was given about worship the image, down into the image on the sound of the trumpet, There was Shadrach, Meshach, and Abednego, and e the bell, the, the, the bell, not his knees at the sound of the trumpet. Исто така, кога беше дадена заповета на звукот од трубата, сите поданици на Вавилонскиот цар, па и Седрах Мисахијав Денаго, да паднат на своите колена пред големиот златен кип, тие не ги свитка своите колена. Дали Седрах Мисах и Авденаго се плашеа од тој цар? Да, тие го почитува авторитетот на Вавилонскиот цар, меѓутоа повеќе од тоа се боја и го почитува авторитетот на небесниот цар, нивниот Господ Бог. They know there was Very clear in the mind that it says you worship no images, you love down no images, only God, the Lord of heaven. So when the trumpet was out, they remain solid, standing for the Lord. Тие знаеле од законот Божи дека не треба да се поклонуваат на кипови, на слики и така натаму. И затоа кога одекнал звукот на трубата, тие останале исправени Can you be, can you be able to develop a relationship with God when you compromise when you lie? Дали можете вие да развиете еден ваков однос со Господа, ако имате компромис и правите компромис во вашиот живот? Нема никогаш да ја развиете таа вера како они што ја имали. If you develop a respect and reverence to God, and you only respect and have reverence to God for circumstances, there are very critical boundaries. Дали можете да развиете таков однос и таква вера кон Господа, кога вашата вера кон Него оживува само кога некои околности надворешни ќе ве притиснат и принудат да барате спас и помош од Него? You will react with respect God was sense, because you are free, uh, uh, uh, afraid of what is in front of you. But after things settle, then you continue going back, back again. Вие секако ќе се обратите кон Господа со молба за помош, бидеќи сте исплашени од околностите кои што на тоа ве принудиле, но што ситуацијата ќе се нормализира, вие исто така спласнувате и се враќате на вашиот стар живот. Гледате, браке и сестри, ова е реалността. Постои голем недостиг на стравопочит кај самите христијани кон Бога. Kids, people, young adults, all adults, they come into the church when the cellular phones on and even sending text messages on satellite. Знаете, например, во големите градови во Соединетите Американски држави, јас гледам како мнозина доаѓаат во црква, без оглед дали се тоа <clears throat> млади деца, постари деца и така натаму, доаѓаат во сабота во црква за време на богослужение и си праќаат СМС пораки преку мобилните телефони во сабота. The pastor come unprepared for the Sabbath the elder come unprepared for the service, the deacon come unprepared for the service, the congregation they come unprepared for the worship God. Пасторот доаѓа неподготвен за богослужењето, старешината е неподготвен за богослужењето, гјаконот е неподготвен за богослужењето и самите верници доаѓаат неподготвени да му служат на Бога. Дозволете ми да ви речам зашто, зашто го велам се тоа. The pastor is going to come on the Sabbath, is still looking for a Bible text, is still looking for a how is going to present the message. The deacon or the elder is going to be have a scripture reading. So they ask him, Elder so and so, can you have a scripture reading? Oh, I have such a busy week. Uh, I'll say, oh, that's the deacon so and so can have a scripture reading. No, uh, I'm sorry, I, I don't have a time this week to study the Word of God. Например, имаме една класна ситуација кога пасторот доаѓа, например, неподготвен за богослужение и на самото богослужение ги бара библиските текстови кои што сака да ги прочита или кога ќе треба да замоли некој гјакон, например, за да му го прочита библискиот стих што ќе биде главна мисла за проповета. Често пати се случува гјаконот да му одговори, о, пасторе, јас имав толку, значи, пев кнап ова недела, толку бев зафатен, што едноставно не, не е подготвен да, <laughs> да послужи the congregation on Sabbath morning. What is it called Friday? Today is a preparation day, right? Значи, денешниот ден петок беше ден за подготовка, нели? Дали, дали на вистина беше ден за подготовка? Например, да се погледнеме себе си од оваа перспектива, и црквата и ја самиот. Значи, доаѓа сабота Сабајле кога треба да се отиде на богослужение, And not being a communion with God before you come to church. Често пати се случува, например, сабота са бали, наутро, верниците, брзајки за во црква, ќе облечат што ќе најдат, ќе каснат што ќе најдат, и во, во таа во, во тоа брзање ќе дојдат во црква без да имаат своје семејно богослужение, уште во својот дом, да започнат во семеен мир, да се дружат со Господа пред да дојдат во црква. So, we are in Sabbath all gathered together. Yes. The last point I'm, I'm trying to cover right now is very critical today in all the churches. Everyone. Ова е последното што сакам да го истакнам, бидејќи е критично во многу цркви, значи сабота се бајде кога се доаѓа на богослужение. Значи, ние имаме една огласна табла за самото богослужение sound service, what time is uh, Sabbath service, uh, Sabbath school service, what time is the Bible studies, what time is the divine service, why, when is going to be special music, when etc. All that line. Значи на таа табла за секоја сабота се наведува дори и точното време кога треба да започне послужението, кога треба да се пее првата песна, кога треба да има молитва, кога треба да има библиска полка, па потоа кога треба да има проповед. Сета тоа е подредено точно на според временски распоред. So everyone is so concerned about everything is in line, but that's only a formality and a formalism. Well, form И луѓето се грижат да го испочитуваат сето тоа што е на огласната табла, меѓутоа тоа представува еден формализам, една, една формална служба кон Господа. see, it is, it is church, God formality, the formalism that's going on in the church, it's not what, the, what God wants in the worship. What God wants is from the heart to give Да не ме сватите погрешно, ја не сум против постојање на еден таков ред за самото богослужение, меѓутоа, тоа што Бог го бара од вас да му послужите, не е тоа Господ бара служба која што потекнува од срце, од вашиот, дух. И Господ вели, јас не ја сакам, не ја сакам оваа формалност на вашите богослужение. Тоа што јас го сакам е служба која што доаѓа од вашите срца uh, on verse 40 in 2 Kings 17 says, Овде во 40-тиот стих they did not anchor what they did after their former manner. Се вели 40-тиот стих, но тие не послуша, туку постапуваа според поранешните своји обичаи. Verse 41 says, so This nation feared the Lord and served their graven images, both their children and their children's children, as this fathers did, and to this day. 41 стих ма вели, а имаше народи што го почитуваа Господа, но им служеа и на своите идоли. Па и децата нивни и внуците нивни до ден денес постапуваат така како што постапува нивните предци. Значи, ваквиот вид на богослужение, ова формалност, е богослужение кое што дојга од уста, а не од срцето. а Господ вели, сакам да ми служите од срце. So if we don't learn how to respect God in our lives, we are going to compromise in our life. Many many all over the world, many go all kinds of things going around, adopt the type of worship service that is suitable to every person's lifestyle. Значи, ако го загубиме тој страф Божије, ако не научиме како да го почитуваме Господа, тогаш ние ќе почнеме да правиме компромис и ќе почнеме да внесуваме работи во богослужението, кои што ќе бидат по мерка на самите луѓе. Значи, како да се задоволат а, разни луѓе, посетители а, и самите верници. So the Lord says, I don't want type of worship I want to worship you, for you to worship me И Господ вели, не ми е потребна вашата формална служба, што доаѓа од уста само, туку таква која што доаѓа од вашите срца. Токму затоа духовната духовната состојба на адвентичките цркви денес ка широм светот е во рапидно опагање. Затоа што the condition of the church has been declined spiritually because the generations and the generations they're not getting in a relationship with the Lord. They're going into a formalism, passing to the sons, to the daughters, and the respect of the church, the reverence of the church, and the holiness of the church, and the image of Christ in the worship service is not a priority in the life anymore. Затоа што овој формализам верниците им го предаваат на следните генерации, па тие на наредните генерации, на своите синови, керки, внуци, Значи, им, им пренесуваат една формална а, религија, а, кое што, во која што не постои страв Божи, каде што новите генерации не се научени или воспитани да се бојат од Господа. So God is We have been going down that passage around. And then now we become part of this formality of worship service. Затоа Господ денес ни вели да се боиме од Него, да престанеме со нашата формална служба и на тој начин да нашите богослуженија не бидат повеќе вакви какви што се. So the Lord said, for us to make a difference and to get our people ready and ourselves ready and our homes ready, we need to learn to worship God according to the Bible, the spirit of prophecy, to become closer with the Lord and closer with one another, and again bring our families back into worship service. И за да ние се подготвиме, како што Господ не учи во Светото Писмо, во Неговата реч, како да ги доведеме и нашите семејства во црква, ние треба да научиме да го почитуваме Господе и да му служиме според одредбите кои што тој ги поставил. Да се биде остаток Како што самото име Адвентист на седмиот ден, значи е да се оживе она што тоа значи да, да стане дел од нашето богослужение, да стане дел од нашата религија, да се оживее тој страв или страво почет кон Господа и во нашите семејства и во нашите цркви. Because what I saw in 9-11 in the There was only a reaction of the people because of the circumstances, not because fear the God of respect and reverence. Значи, оно што јас го видов во Америка на 11 септември беше реакција заради околностите што се случија, а не затоа што луѓето го почитува или почна да се плашат од Господа. Because really Ако тоа беше една вистинска и искрена реакција од страна на луѓето, црквите ќе останеа полни секоја сабота понатаму. So Пријатели, јас верувам дека живееме во последното време, на крајот од времето, дали вие го верувате истото? И јас верувам дека Господ доаѓа наскоро, дали вие го верувате истото? And I believe as the Seventh day Adventists, we have the things that we need to be ready to inherit the kingdom of heaven. Јас верам како Адвентеста ден дека ние го имаме сето она што ни е потребно за да го наследиме Божето царство. But Ја имаме Библијата, ги имаме вдахновените списи на Елена Вајт. Меѓутоа, за да се подготвиме, потребно е сето тоа да стане дел од нашиот живот. You can be going in the right direction, learning, getting ready. Само да се признаат овие работи, Библијата, Духот на пророќството, а без да се влезе во нив, да се учи од нив, да се црпи од нив и да нема да можете да се подготвите за второто Христово доаѓање во сила и слава. Дали имаме идоли во нашиот живот? Или немаме никакви идоли? Do we? Имаме? I believe that myself at this age, what I am, still, I still have more cleaning to do in my life because I want to make sure that everything that I need to get rid of it, everything that I need is the most uh, tiny little piece that I need to get rid of it that's not worthy of God, I need to get rid of it. Јас дори на оваа возраст верувам дека треба да Исчистам уште многу работи во мојот живот, затоа што може да постојат а, и некои ситни работи, било што што не е вредно во Божите очи, што не е достојно во Божите очи, треба да го отстранам за да бидам подготвен за Бога. For the glory is going to manifest it in the second coming of Christ in the clouds of glory. If we are not pure and ready, we are going to be consumed and destroyed by the glory. Зашто го велам сето ова, бидејќи ако не сме подготвени да се соочиме со таа слава која што ќе се манифестира, која што ќе се покаже при второто Христово доаѓање, тогаш ние ќе бидеме изгорени или спалени од таа слава. Because the Bible says, in Matthew chapter 5, verse 8 says, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Затоа што Библијата вели во Евангелието според Матеј, 5 глава 8 стих, блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. We need to hand over our emotions, our feelings, our motives to God. Да. Ние треба да ги предадаме сите наши чувства, емоции, нашите мотиви, побуди на Господа. Да му дозволиме на Господа да создаде внатре во нас чисто срце, чист ум, чисти мисли за да бидеме подготвени да се сретнеме со него. Јас немам чисто срце ако мислам зло за некој мој брат или сестра. Ако имам лоши мисли спрема некој брат или сестра на било каков начин, јас немам чисто срце and a greed or selfishness way for my brother or my sister, then I don't have my feelings Или ако покажувам себичност и алчност спрема некој мој брат или сестра, јас исто така во тој случај немам чисто срце и исправен дух кон Господа. Кога ќе престанеме да го правиме сето тоа, Да да Тогаш вашите емоции, чувства, побуди ќе бидат предадени во Божи раце и Господе тој што ќе има контрола во целиот ваш живот. Ние луѓето сме архитектите на нашата лична судбина. Господ е тој кој што дава, но ние сме тие кои што бираме. Се надам дека вечерва дека вечерва избравте да појдете во вашите домови и да го погледнете текстот во 2 Коринтијаните 13 глава, каде што Библијата вели испитајте се себе си. Дали Христос е во вас или не? Дали стоите во верата или не? Бедеќи ако не стоите, ќе паднете. Треба да се испитаме. Да се увериме дека Христос е навистина во нас when circumstances strike and circumstances develop in front of us, we need to repeat the verse in Galatians 2.20. I am crucified with Christ. И тоа што ќе се соочиме со некоја надворешна ситуација или околности во нашиот живот, кои што ќе бидат искушение за нас, ќе треба да го изговориме, да се сетиме на оној стих во Галатјаните 2.20, кој што вели и јас, сум распнат со Христа. И тогаш искрено ќе ја пеете оваа песна од вашите срца. Да да. Значи, кога Христос ке живе вашето срце, тогаш нема да грешите. Нема да постапувате погрешно, нема да пршите, да правите или да мислите никакво зло. И веќе бете подготвени кога Христос ќе дојде да ве земе и да ве однесе дома. Ја Јас сакам да искористам оваа можност која што ми се дава да го испитам својот живот, да се подготвам, да се соочам, да го сретнам нашиот Господ која ќе дојде, за да можам и тогаш и да му заблагодарам за можностите кои што ни ги дал. Бидеќи тоа ќе биде, ќе представува најпрекрасното нешто да го видите лице в лице оној кој што платил за вас, за вашето спасение, оној кој што се направил за вас. Бидеќи ако ние навистина веруваме дека тој го жртвал својот живот за нас, и веруваме дека тој сето тоа го поднел и пострадал и поминал низ сите тие страдања за, затоа што не љубел за, заради мене и тебе. So, the last thing for you and I to do is a response of a gratitude and appreciation, then behave according to the scriptures, do according to the word of God, and follow the steps. Тогаш, од наша страна, најмалку што ние може да направиме е да го слушаме, да го исполнуваме она кое што тој ни го заповеда, да му бидеме благодарни и да го твориме неговото слово кое што ни го дал. Ве замолувам да размислувате за ова, еве пред да завршиме вечерва. Мислете, I reckon that the suffering and the things that I'm going through this life is not going to work, it's not going to be equal or worth more than the glory is going to reveal Christ. Бидејќи времењата 8.18 пишува дека сите овие страдања кои што ги поднесувам и низ кои што минуваме, воопшто не се достигни да се споредат со славата на крајот која што ќе се покаже. So whatever you have to go through, remember, Значи, било што, ни што да минувате денеска, па, запамтете дека не е достојно да се спореди со онаа слава, која што Господ ќе ви ја даде и која што ќе се покаже во иднина. I Садам дека ова проучување вечерва ви помогне и вам, како и мене, да научиме што представува вистинското христијанство. Сите ние имаме наши борби, искушенија, тешкоти. Мегутоа, Бог вели, дека ако ти бидеш со мене или во мене, тогаш јас никогаш нема да те напуштам или да те оставам. Да се обидеме да го пронајдеме Бога од една поинаква перспектива, од една поинаков аспект. Значи, не по ваше, туку како што Он сака, And let's learn to worship God and to serve God И да научиме да му служиме на Господа и да го почитуваме Господа не по наше, на наш начин, туку по неговиот пат. За да бидеме подготвени и, и, и вие и јас за второто Христово доаѓање. I believe that Macedonia and as well in many parts of the world, they going to be many, many in the kingdom. Јас верувам дека и од овде од Македонија, како и од многу места краишта во светот, ќе има многу луѓе кои што ќе бидат во Божјото царство. So we need to take a look each other's faces because when it's over, we can there can be a reunion in heaven we can recognize each other. Затоа треба добро да се погледнеме себеси лице в лице и другите околу нас, за да Зато што на небо ќе има едно, едно повторно големо соединување и каде што ќе се препознаеме лице в лице. Но треба да бидеме искрени. Да се почитуваме меѓусебно и да бидеме љубезни еден кон друг, милостиви. If the Lord you my will, I promise you. Да Господ вели, ако ја творите мојата волја, јас ветам дека ќе дојдам и ќе ве земам за рака, да ве однесам дома, да јас сакам да бидам заедно со Исуса Христа. Вие? Дали сакате да бидете дел од Божито царство? Амин. Да се помолиме заедно. Да се да клекнеме нешто колено. Precious, lovely, Heavenly Father. As we study tonight, we know that what is coming towards us, we cannot avoid. What is coming towards us is a real thing. What we see, Father, around the world a disaster It's only a glimpse because the angels, they are designated to folding the winds from the four corners of the world, the north, the south, the east, and the west. They are folded. And they only let things pass to them, the things that we can tolerate. But when the seal is put on every human, and every the seal that's going to be put on every human, they are going to be having the name of that family. When that seal is dissolved, then the four angels they will let things go, and everything is going to be the chaos and I pray, Heavenly Father, as we study tonight, that each one of those that we are here the sincerely desires of heart and mind, walk with thee, and do thy will, and to remain faithful to thee, our prayer.